Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. November 22, 1936 Ang kapanganakan ni Archbishop Ernesto Salgado Isinilang ang asobispo ng Nueva Segovia sa Santa Lucia, Elugo Sur. Una niyang tinugon ang misyong maging alagad ng simbahan sa pagpasok sa Immaculate Conception Minor Seminary – Kinuha naman niya ang kanyang philosophy sa Immaculate Conception Major Seminary. Nag-aral din siya sa University of Santo Tomas Central Seminary, maging sa Gregorian University sa Roma. Naging pare siya sa edad na 25 at naging obispo sa edad na 50. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.